Karibu mpenzi wa Nia ni Maarifa katika maarifa au chakula cha ubongo. Leo tunaangazia historia ya kundi la Islamic State. Je, ni nani aliunda kundi hili, waasisi, na ilikuwaje mpaka wakaanzisha kundi la Islamic State ambalo limefanya mambo mengi mabaya ya kuumiza na kusononesha. Katika mada hii ya nani kaunda IS Wengi katika sisi tuliambiwa na tunaambiwa kwamba wameundwa na CIA, Mossad. Aliyeunda IS ni al marehemu Sheikh Osama bin Laden, na aliyekuwa kiongozi wa IS alikuwa anaitwa Sheikh Ahmad Fadil al-Nazar Al-Kalayir kwa jina maarufu Al-Musab Al-Zakawi. Anatokana na mabedui kwenye kijiji cha Zal chini Jordan. Huyu ndiye aliyekuwa amili wa kwanza na kundi hili kuwa likiitwa ta Tanzim Kaidat Al-Jihad Fibilad Al-Rafidain, kwa kifupi waweza ita Al-Qaida ya kwenye nchi yenye mito. Hebu tufuatane vizuri hapa ili upate kujua vipi Al-Zakawi alipewa kundi hilo la Tanzim kaidat al-Jihad fi Bilad al lafidai IS mnamo mwaka wa 1999. she Al-Zakawi alisafiri nchini Afghanistan ili kupata mafunzo ya jihad, kuitumia bunduki grenade Kipindi hicho Afghanistan ndio ilikuwa nchi pekee ya kujifunza jihad, na alipofika Afghanistan na kumaliza mazoezi, ndipo Sheikh Osama alimpa Al-Zarqawi thamani ya dola elfu arobaini na vijana elfu tatu na kwanza kundi hilo la Tanzim Kaidat al-Jihad fi Bilad al-Fidain, na alipewa uwanja katika moja uwanja wa Zakandahal nchini Afghanistan kipindi mwamelka alipoingia Afghanistan mnamo mwaka wa 2021 kushambulia wanajihad hususan wa Taliban. Wanajihadi wengi waliuawa katika mashambulio hayo, ndipo makundi mengi ya Waarabu yalipojisambaratisha na kwenda kuunda jihad katika nchi zao. Katika makundi hayo palipatikana Al-Qaida Arabian Peninsula, AQAP, Tal e Talban Pakistani, TTP, na ndipo Al-Zakawi alipoondoka Afghanistan akiwa na jeshi la watu mia tatu pekee baada ya wengine kuuawa na ndege za Amel. Sheikh Al-Zakawi alianza safari yake na jeshi la mtu mia tatu na mnamo mwaka wa 2021 mwezi wa 12 sheh Abu Musab al zakawi aliacha Afghanistan na kufanya hija akiwa na wafuasi 300 baada ya kukimbia mashambulizi ya ndege za Amerika, na nchi ya kwanza kukanyaga baada ya Afghanistan ilikuwa ni Iran, karibu na mashariki mwa Afghanistan. Baada ya hapo akaingia Syria, Lebanon, Jordan mpaka kwenye region iliyoko Northern Iraq ya Wakurdistan wa Furs na region ya Southern Iraq ya Wasuni, Tikrit, Samara, Baladi, Atijadi, Al-Lamadi, Al-Abanian, Faluja, Baghdadi. Miji yote hiyo ilifika na katika nchi za Jordan, Lebanoni, Siria Lengo lilikuwa ni kukusanya kijeshi fedha na ushirikiano wa Waislamu, na lengo lake lilikuwa si kutua Iraq, bali lengo lake lilikuwa ni kwenda kuing'oa serikali dhalimu ya nchi ya Lebanoni, kisha ingie Filistini kweli alifanikiwa kupata misaada kutoka kwa Waislamu wengi na kundi la Ansar al Islamic, wasaidizi wa Uislamu, walimpa msaada wa kutosha na kuungana naye kwa mshiriki kama mshirikiano mkubwa sana, na mnamo mwaka wa 21 mpaka 22 ndipo Amerika iliingia Iraq kwenda kumshambulia Saddam Hussein kwa kisingizio cha mass weapon, ila kiukweli lengo lao lilikuwa ni kuiba mafuta na kumsaka Abu Musad al-Zarqawi na kundi lake. Kwa hiyo janja iliyotumika na Marekani ilikuwa ni kwamba tunaenda kwa ajili ya Saddam Hussein, lakini ukweli kamili ya kuwa Saddam Hussein alikuwa anatafutwa hizo zilikuwa ni hila za Marekani au nchi za magharibi katika kujipatia chochote kitu kutoka kwa nchi za Arabuni na ndipo Sheikh al-Zakawi alipositisha msafara wake wa kwenda Lebanon na kuanza kuwinda kuindana na Amerika nchini Iraq na kipindi cha mwaka wa elfu mbili na tatu alipoingia Mwamerika nchini Iraki kumwondoa Saddam Hussein ili apate kuiba mafuta vizuri, ndipo kundi hilo la IS Tanzim Haidat fi Bilad al-Falafidain ilikuwa limeshaanza kukuwa na nguvu kiasi kwamba ilifanya Amelka kukosa raha ya kukaa Iraq, na Amelka alipofika Iraki aliuchukua utawala na kuwapa maisha wa irani na walisaidizana kuiba mali ya Iraq huku wakidhalilisha jamii ya Waislamu hususani Sunni, mpaka mama kwa mabinti hadi vikongwe. Yaani ilikuwa ni dhuluma juu ya dhuluma dhidi ya wasun ila palikuwepo neema kidogo ilikuwa imeshaanza kukua, nayo ndiyo hilo jeshi la Allah lililokuwa likiongozwa na Al-Habib Sheikh Al-Zakawi katika mji wa Fallujah ndipo ilipokuwa ilikota ya kundi hilo la Tanzim Kaidat fi Bilal Al-Fidin na She aliwasumbua majeshi ya kitahud kila alipokuwa akiwashika panga, ndiyo ilikuwa inaongea she huyu alikuwa ongei na tagut yeyote na kishi, wa Kishia na Amelka mara tu, bali upanga aliutumikisha sana kwa kuongea na mataguti. Ndipo Amelka akatoa zawadi nono ya mapesa kwa yeyote atakayemkamata shehe huyu. Taguti za Kilafidin tulaa zilimtafuta shehe huyu kwa nguvu zote ili zimpate, mfano wa mahulai walivyomsaka mtume kwenye majangwa ya Maka. Tukumbuke Sheikh, mipango yake ilikuwa si kusimamisha jihadi nchini Iraq, bali yeye alikuwa anataka kwenda Lebanoni kuipindua serikali dhalimu na kuingia Palestina baada ya kutoka Afghanistan mwaka wa elfu mbili na moja, ila Allah kamstopisha Iraq baada ya Melka kuingia na kufanya dhuluma ya hali ya juu. Alhamdulillah, Sheikh Abu Musab Al-Zakawi aliweza kuwashawishi Wasuni wa Ila kuamka na kuungana naye ili kujilinda dhidi ya maadui, ila Wasuni wengi walikuwa wameshazama kwenye siasa ya makafiri. Ndipo magharibi Amelka alipojitolea mwenyewe kuingia Faruja baada ya kumkosa Al-Zakawi kwa wale maspai aliowatuma, aliingia Faruja mzima mzima. Na umu Faruja walikutana na vijana wa Kisuni wana njaa ya mwaka na chakula chao ni damu ya makafiri. Ni ilikuwa mwaka wa 2004 sef zilitembea kuzichonga shingo za makafiri vikali mpaka Sheikh Al Zakawi akashinda vita hivyo vya faruja na Amerika kuiacha Faruja, ndipo kundi hilo kidogo kidogo likaanza kupokea mohajilin kutoka nchi za nje, na mnamo mwaka wa sita mwezi wa nane Al Zakawi aliingia Hibib kusini mwa kaskazini mwa mji wa Baghdadi na hapo ndipo wapelelezi wa Melka walivyompata vizuri. light ikaonyeshwa kwa ndege za Melka, ndipo ikatumwa F-15 ya Melka na kuja kuishambulia nyumba alokuwepo Sheikh Abu Musab al-Zakawi. Ilipomaliza Ikwan walikwenda kumtafuta al-Zakawi wakamkuta toa shahada, huku Allah akichukua nafsi yake taratibu kabisa. Huyu ndiyo Sheikh Ahmad Fadil Al-Nazar Al-Kalayel kwa jina maarufu Abu Musab Al-Zakawi aliyekuwa amiri wa kwanza wa kundi hili la Islamic State ambalo tunasikia leo kila faa imetangazwa. She alipewa kundi na Al Malem She Osama bin Laden mwaka wa 1999 nchini Afghanistan kwenye kambi ya Kandahar, na hapo ndipo ilikuwa mwisho wake, na aliyechukua uongozi baada ya sheh ni Sheikh Abu amza al-Muhajir baada ya kuuawa Sheikh Abu Musab al-Zakawi mnamo mwaka wa 2006 na Shehe Abu Amza al-Muajir alisimamia kundi hilo la Tadhim Kaidati fi Bilad al-Fidhin au al-Qaida ya kwenye nchi yenye mito miwili Iraq, ambalo ndio hii Islamic State. Sheikh Abu Hamza al muajili aliendeleza zile harakati ambazo Sheikh Abu Musad alishindwa kuzimalizia kwa kuzichonga shingo za Malafidin wa Amelka. Ndipo baada ya muda na ushindi mkubwa wa mal na ardhi kupatikana kwa wingi, Mashlish al shula al-Mujahidin MSM wakakaa chini na kusema huu ni muda wa kuunda ardhi ya Islamu au ya Kiislamu, Daulat Islamia Phil Iraq. Hapo ni kabla ya kumchagua Halfa, bali ni mji wa Kiislamu kama vile Madina, ila kuwa ni mji wa Kiislamu chini ya uongozi wa Mtume, na ndipo akachaguliwa kiongozi mpya wa ardhi ya Kiislamu, akapatikana Abu Umar al-Baghdadi, sio Abu Bakal al-Baghdadi. Abu Umar alisimamia mji wa Bakba pia walikuwa na jeshi pande kubwa za Baghdad, Mosul na Al-Anbal. Sheikh Abu Umar alifanya juhudi kuongeza mal kwa wingi na ardhi kupanuka, na kila operesheni ambayo ilikuwa ikifanywa na Islamic State fil Iraq ilikuwa ni ya kutoa ghanima kubwa kubwa na kufanya hasara kwa majeshi ya kitwahut wa Iraq na majeshi ya Amerika. Baada ya muda, majasusi wa kishia walioshirikiana na wasuni walitoa tena location alipo yeye na Abu Hamza kwa Amelka. Ilikuwa ni tarehe 18 mwezi wa tatu mwaka wa elfu na kumi na green light ikawashwa kwa ndege za Amelka mpaka kwenye nyumba walipokuwepo Abu Umar al-Baghdad na Abu amza al-Muajil na kulipua milipuko mikubwa mikubwa na wote kupata shahada zao. Allah awakubalie shahada zao na waweke sehemu heshima Jannatul Firdaus. Baada ya kuuawa amir wa pili wa IS Abu Umar, ndipo shura ya mujahidini ikamchagua Abu Bakr al-Baghdadi ambaye ndiye amiri wa ISI Islamic State of Iraq na hapa ndipo kundi hili lilipata kukua zaidi na kujiongeza kiuwezo na kiufanisi ala chini ya Abu Bakar al-Baghdadi. Na vipi Abu bak al-Baghdadi alijiunga kwenye jihadi, hususan katika kundi hili la Islamic State mnamo mwaka wa 2003. Al-Baghdadi alishikwa na majeshi ya Marekani na kumfunga kwenye jela ya Baku nchini Iraq kwa kile walichokiita ugaidi. Jela hii ndio ilikuwa chanzo cha kukutana na baadhi ya viongozi wa ISI waliowekwa jela humo. Alipata kusimulia harakati nzima za ISIS. Kwa nini Alizakawi alipewa kundi hili? Kwa nini Alizakawi akwenda na kundi hili kwao Jordan, akapewa ramani yote ya kundi hili na makamanda wa ISIS? kuambia lengo kuu ni kuanzisha kila faa chini ya manhaj ya Mtume baada ya Mwezi aliachiliwa kwa kutopatikana ushahidi juu ya ugaidi wake, na kabla ya kuondoka aliwaambia majeshi ya Marekani, ipo siku nitakukuteni New York. Hapo aliondoka na kujiunga moja kwa moja na kundi hili la ISIS na alipigana jihadi kwa kasi hadi kufika katika sehemu kuu ya ISIS hadi alipopata shahada Abu Umar, ndipo shura ya mujahidini kumchagua kama kiongozi wao, na hapo ndipo mashia walitokea kuwa na uadui mkubwa dhidi ya kundi hili, kwani walipotafuta full detail ya al-Baghdadi walikutana na chimbuko lake ni Mkulash tena katika laini ya kizazi cha Mtume walipoliangalia jina lake kamili walikuta ni Abubakar al Kulaish al Hussein. Hapa Mashia walijitahidi jinsi yote kuangusha kundi hili, ila walishindwa. Irani na Amerika walitoa misaada kwa serikali ya Iraq ili kumuua al Baghdad, ila walishindwa. Na mnamo mwaka wa 2011 moja ya vijana wa Kisuni nchini Siria ambapo raia wengi wa Siria ni Wasuni ambao wameshikiliwa zaidi ya miaka hamsini na Mashia witi original kutoka ilani kuanzia Assad na baba yake. Vijana hao waliandika katika ukuta na kusema tumtaka Assad, na hapo ndipo machafuko ya Siria yalipoanza. Majeshi ya Assad yaliwasaka vijana hao mpaka kuwakamata na kuwaua. Ndipo raia wengine wa Kisuni wakaanza kuingia barabarani na mabango huku akifanya maandamano na kuomba msaada katika nchi za magharibi na Waarabu, kwani wasuni wengi wa Siria walikuwa wameshamkumbatia usekula. Ndipo al-Baghdadi alianza kutafuta mikakati ya kuingia Siria. Ikiwa utakumbuka, katika uongozi wa amiri wa kwanza wa al zakawi Wengi wa Wasuni hawakuhitaji msaada wa kundi hilo, kwani walikuwa wameshazama kwenye usekula na Il al-Baghdadi alifanyia kazi kabla ya kwenda kusaidia Wasuni wa Siria na kuangalia jinsi gani ya kuzishika nyoyo za Wasuni wa Siria ili waingie kwenye jihadi ya kuendelea. Katika mwaka huo wa kwanza wa machafuko, Wasuni wa Siria wao wenyewe waliunda kundi la Free Syria Army FSA ambalo walishirikiana na baadhi ya viongozi wa ngazi za juu waliomsaliti Assad. Kundi hili lilisapotiwa kwa wingi, kwani lengo lake lilikuwa ni kuishika Syria tu na kuingiza usekula. Baada ya Assad kuondoka, ndiyo al-Baghdadi alipomteua mmoja wa watu wake wa karibu, Abu Muhammad al-Jalwan au Goran Huyu ametokana na mji wa goran heit ni mji ambao upo kwenye mpaka wa Syria na Israel, aliyekuwa akijulikana kama mtu wa Syria, ila urijino yake ni Mpalestina. Hapo Jawilan aliingizwa Syria na al-Baghdad kwa siasa ya kuziteka nyoyo za watu wa Syria, ndipo alijawilan alizipewa nusu ya mali ya kundi la ISIS pamoja na nusu ya vifaa vya kivita. al aliingia Syria huku akijulikana kama amili wa kundi lipya liitwalo Jabhat al-Nusra ndiyo Jabhat al-Nusra ni moja ya tawi la ISIS lililoundwa na lengo lilikuwa ni kuziteka nyoyo za Wasuni likijiunga katika jihad na kuendelea ISIS jihad ya kuokoa Syria, na ingawa wengi wanadhania kwamba JN iliundwa na al qaeda Al-Jawlan aliingia Syria kwa mbwembwe kali na alisapotiwa sana na Wasuni, kwani walimtambua kama Msiria, na alianza na jeshi la watu elfu tano tu la vijana wa siria ambao idadi yao ilikuwa ni kubwa seneta ya kundi la kwanza lililoundwa na wasuni wa Siria la FSA Ali alipigana na jeshi la Asad Vikal. ndipo mnapo mwaka wa 2013 aliitishwa Iraq na al-Baghdadi na kuambiwa, twaona umeziteka nyoyo za wasuni wa Siria na tayari wameshaingia katika jihadi ya kutafuta kilafa kwa hiyo twahitaji kuweka Islamic State of Iraq na Syria ICC. Hapo Arjalan alikataa na kusema nipeni tena muda kidogo. Alipewa muda na akarudi Syria. Baada ya muda akaitishwa tena Iraq, na katika mkutano huo Amiri Abubakar al-Baghdadi alikuwemo hapo tena, akaambiwa kama alivyoambiwa mara ya kwanza, ila aliomba tena muda na akarudi Siria. Ali Jawalani alipofika Siria, papo hapo ikatolewa audio na al Baghdad mwenyewe akitangaza uundwaji wa dola ya Kiislamu ya Iraq na Siria, ISIS. Alipoisikia Jawalani, naye akasema sikubali hiyo ISIS, na akatangaza baya kwa Sheikh al-Dwahahil Amir wa Al-Qaida na kusema yupo tena na ISIS, ila katika audio hiyo alisema, sipo nanyi, ila mkakati wetu uendelee wa jihadi, kwani sote ni ndugu. Katika mwaka wa 2013 Abu Balk al-Baghdadi alitangaza Islamic State